مطار فرودگاه طائره هواپیما توفیر المال پسنداز کردن پول استطعت توانستی دخل رجل حكيم إلى المطار فرأى رجلا يدخن وهو ينظر إلى طائرة من خلف الزجاج قال له الحكيم منذ متى وأنت تدخن؟ قال منذ ثلاثين عاما قال الحكيم هل تعلم أنه لو وفرت أموال الدخان لثلاثين عاما لاستطعت شراء هذه الطائرة؟ قال المدخن هذه طائرتي قال الحكيم أعطني سيجارة حکیمی وارد فرودگاه شد و مردی را دید که داشت سیگار کشید. و از پشت شیشه به یک هواپیما نگاه می کرد. حکیم بهش گفت چند وقته که سیگار کشی؟ گفت سی سال حکیم گفت میدونی اگه پول این دودها رو توی این سی سال پسنداز کرده بودی میتونستی این هواپیما رو بخری؟ مرد سیگاری گفت این هواپیمای منه حکیم گفت یه نخ سیگار بده به من